บุ๊กทูเจ็ดชูหมายเลขทัลดิฉันนับ j ยเท e ล l ร์หนึ่งสองสามเอ็มทูเทร ดิฉันนับถึงสาม Jeg teller til tre. ดิฉันนับต่อไป Jeg teller videre. สี่ ห้า หก Fire, fem, seks. เจ็ดแปด เก้า Sju, åtte, ni. ดิฉันนับ Jeg teller คุณนับ Du teller เขานับ Han teller หนึ่งที่หนึ่ง En Den første สองที่สอง To Den andre สามที่สาม tre den tredje สี่ที่สี่ fire den fjerde ห้าที่ห้า fem den femte หกที่หก sex den sjette เจ็ดที่เจ็ด sju denne sjuende แปดที่แปด åtte den åttende เก้าที่เก้า ni den niende